Tesbih uči cijeli svemir, u duši mi slatki nemir, željno čekam drago gosta, mjesec Kur'ana i posta. Željno čekam drago gosta, mjesec Kur'ana i posta. Mukabele teravije, namirisane džamije, duša miriše imanom, ispunjena Ramazanom. Duša miriše imanom, ispunjena Ramazanom. tebi gospodaru na ovome velkom daru Hvala ti o svakom danu Na mjesecu Ramazanu Vješni šučur neka ti je Na sehuru na iftaru Vječni šučur neka ti je na sehuru na iftaru. Postaču koji ustraje, uzvišeni Allah daje, rahmet, magfiret, selamet, sabur, kuvvet i merhamet. Rahmet, magfiret, selamet, sabur, kuvvet i merhamet. Sjaj zvijezda treperavi, što nos neba gordo sjaje, zasjenjuje nur kadina, kad postaču haber daje. Zasjenjuje nur kadina, kad postaču haber daje. Hvala tebi gospodaru na ovome velkom daru Hvala ti u svakom danu na mjesecu Ramazanu Vječni šučur neka ti je na sehuru na iftaru Vječni šučur neka ti je na sehuru na iftaru Gospodaru podari mi riječi kojima ću moći iskazati svu zahvalnost zbog dvadeset sedme noći. Iskazati svu zahvalnost zbog dvadeset sedme noći. U ovom Mubarek šehro Postaćima baš ka čehru U ovom Mubarek šehro Postaćima baš ka čehru A i radost baš kamuje Kad isposti bajramuje A i radost baš kamuje Kad isposti bajramuje kad ispostiva i ramuje